Ang buhay ay tunay ngang mahiwaga. Maraming bagay sa mundo ang wala pa rin kasagutan. Kaya naman sa tuwing ikaw ay may katanungan, asahan mong minsan may sasagot sa iyo ng... Kalokohan! Uy! Bakit? Walang tubig! Hindi ako makaligo. Ano ka ba naman? Nagtataka ka pa. <laughs> Walang tubig eh, Jobert. Ba, huwag ka na kasi maligo. Nasa Pilipinas ka eh. Ba, eh, ang lagkit, ang init eh. Meron ka bang ano dyan, yung kanta sa tubig? Isasa, kaya nga ako nandito eh. Sasali nga ako sa competition ng ano, sa ibang bansa eh. <laughs> Meron ka na agad? Meron, Ganun siyempre. ka kabilis? Sige nga. Oo. Parinig nga. Sasali ko to sa ano, ah, ASEAN Song Fest. ASEAN. Ay, meron bang ASEAN Song Fest Meron. ngayon? Ang title ng kantang to ay... Diba? Diba? <laughs> diba? ba? Di ba? Sige nga. Umuula naman, ba't walang tubig? Pero kagabi, traffic siya EDSA puno ng tubig! Saan galing yun? Sa gripo. Gawa ni... Nakakalungkot din yung... ano, nakakalungkot din. Yun. Nakakalungkot din. Kinanta ko nga sa... Ano yun, eh, sa sa kongreso, naiyak sila. Na, saan yung kongreso ng ano? Dito, sa Pilipinas. Umiyak sila? Umiyak sila. Ang sabi ko, hmm, lahat ng tao walang tubig. Kayo lahat meron. Sige, oh, kongreso na yun. Kaya magtabak sa tayo, kongreso na to eh. Di ba? Kongreso wala, na may yan, tubig ito. Eh. tayo, wala. Kaya nga, kawawa. Kawawa. Tama, kawawa. Ito, oh, kita mo to. tayo. Oh. Naglalakad na, wala man tubig. Siya po yung bumato last episode. Wasak oh, yung tao, no? Wala na. Oh, paano kayo magke-question? Ah, yung next Ang OJT sabi, naman susunod nung natin. Una, susunod naman natin yung Tag-init daw kaya walang tubig. Ngayon tag-ulan walang tubig. Ano na problema? Ay nako, hindi na natin alam yan. Sumagot na lang tayo ng mga question natin sa cinema page. Eto, eto na. Kung ready na kayo, palakpakan mo na! Dami pa rin tao. Nung Dami hindi naliligo yung mga yan. Hindi, wala. Walang liguan ngayon. Maraming taong hindi naliligo dahil Walang tubig. At eto na, Kuya Jobart. Ready ka na ba? Oo. Alright, ready. Saan nagtatago si Big Brother tuwing nagsaselta siya? Sabi ni Ian Agno. Sa kwarto ni Tita Cory. Sino? Tanong, sabi mo, ipaliwanag mo, sino ba si Tita Cory? Kaibigan ni Big Brother. Doon, nagtatago. Wala naman pwede pumunta basta-basta sa kwarto ni Tita Cory. Si, na, ang layo! Kunyari, ito yung Big Brother house. Nasaan siya ngayon? Nakatap. Doon sa... Ah, nakatap. May mga CCTV lang yan. Subukan mong pumasok basta-basta doon. <laughs> Dahil Marshall. Paano ba yung konsepto niya, Kuya Jobber? Paano ba nabuo yung Big Brother? Saan ba nang mula yan? Big Brother, ang unang Big Brother ay ginawa yan sa Bansang Amsterdam. Amsterdam? Mm. Ang unang-unang Big Brother ay si Humpty Dumpty. Noong unang panahon si Humpty Dumpty yan. Oo, si Siya. Dumpty, oo. Kaya lang, after a big fall... <laughs> sige nga. Sige nga, sige nga. Oo, sige nga. Eh, yung mga tao sa sa sa Brothers Big Brothers house lumabas, tinubukan nilang buuin si Big Brother, hindi na nila nagawa. Ah, kasi nabasag na siya. Basag. Oo, nabasag na siya. Kaya yun, ang tagal na panahon. Ano? May mga ano ba siya dyan? May mga bahay siya? Ano yung castle na nandun yung mga tao sa loob? Ha? O, oh, ano lang yun? Bartolina lang yun? Tapos ilang tao sila sa loob? Dalawa. Ah, yun ang unang... Dalawa, tititigan lang silang ganun. Kung sino mat Kung sino yung unang magkaroon ng amag, <laughs> yun ang panalo. sa kanila na unang Big Brother ha, yun ang, yun ang unang-una. Pagpasok mo na ganun ka na agad, oh. Nakatutok lang yung camera. Pwede pumikit. Huwag kang pipikit, talo ka. Pero talo ang, ka. ang mananalo doon, ang laki ng premyo. Big winner na siya agad. Hmm. Ano mga premyo noon sa Big Brother? Ang mga premyo noon, isang daang kabayo. Isang daang kabayo. Uh, isang taniman ng ubas. Isang taniman ng ubas. Hmm. Limang uh, repolyo. Ba't alam yung repolyo? Mahal ba yung repolyo dati? Walang repolyo nun. Oo, wala. Konti lang, maharlika lang yung nakakain. Maharlika lang ako makain ng repolyo. At? At tatlong guinea pig. Narasaan yung guinea pig? Kailan yung humahati ng repolyo? <laughs> okay. Sabi ni ito, next question. Sabi ni Christine Joy Cartesiano. Oh. Gaano na kahaba ang buhok ng isang tao kapag hindi siya nagpagupit mula Ay, kapanganakan? Ayan, mula kapanganakan. Kunyari, um, um, ano ka, 20 years old, gano'n na kahaba ang buhok ng tao? Tansya mo lang kay Jobber. Ang unang tao na namatay ng hindi ginugupitan ay mula sa bansang India. Saan umabot ang buhok mm. niya? Simula Parerahan yan. sila nung tito niya, yung tito niya Koko. Koko, Yung buhok niya, ano yung buhok niya galing India, umikot, buong, bu sa globe, tumigil, bandang. Iran. Eko, <laughs> tubok. Ibig sabihin, lumadlad, nilatag. Lumadlad, lumadlad. <laughs> nilatag niya, nilatag niya. Sa dagat, Pacific oh. Ocean. Nakauli pa nga ng mga isda yun eh. Naging ano pa, naging lambat? Naging lambat pa eh. Tatlong penguin nga na dagit nun eh. Tapos, umikot yun. Pagdating ng Iraq, namatay yung tao. Ah, yung mababok. Hindi na inabot. Dapat umabot sa kanya yung konti lang, ilang bansa Oo, na ilan lang. na lang, isa ilang bansa Naabutan siya ng kuko. Ang pinsan Umibot yung, lumibot yung kuko ng buong mundo. Saan ganun kahaba yung kuko gumagalaw yung pinsan niya. Pinapakain na lang. Gumalaw, so, ang huling, pero nung, ang, ang huling sinabi, sinabing salita nun bago siya mamatay, hmm. eto na. Tumusok <laughs> sa paa niya yung kuko. <laughs> Eto na! Bumalik yung koko. Pinatulayan niya na um, nanalo siya, Hindi pero gumagalaw, nakagano pinatay siya. Taon yung... 98 siya namatay. Pinapakain na lang yung koko. nakaganyan lang siya. Tapos, Yun na, nung isang araw, nag-uusap yun sa bilang, ah. Eto na! <laughs> Biglang tumusok sa paa. Paano namatay yun? Tumusok lang sa paa, namatay na agad? Dumugo. Yun na lang yung konti dugo na tira sa katawan niya eh. Nawala pa. Ah, dahil Ang tusok, lumabas, tatlong patak, patay. <laughs> okay, ito na ang ating katanungang... Puso. Sino ang mali, Kuya Jobert? Ang nagkulang o ang nang iwan? Sabi ni Zikel Ben Di yung nang iwan, yung alam nang mo, iwan. Ah, ito ang totoo niyan, kahit na may pagkukulang, huwag mong iwanan. Tama. Kasi maaayos pa yan, matutuwid pa yan eh. Mm. Pero di ba, pag iniwan mo, hindi na siya mabubuo ulit. Mm. Di ba? Kaya pag iniwan mo, ikaw ang nagkamali. Tama. May, na, tsaka nasa, nasa huli yung pagsisisi, di ba? Kaya nga, kito, ako, kita mo, kung iniwan ako ng asawa ko noon, di wala na ako. Wala na? O, kita mo, nakabawi ako ang may kasalanan yun ang iwan. Kasi nga, mm. pag nagkaroon kayo ng relationship, nangako kayo sa isa't isa na mm. walang iwanan. Walang iwanan. Okay lang ako sasagot ng seryoso sa inyo kahit, kahit nalalaglag yung mga ABS-CBN na mga doon. Oo. <laughs> Diba? Yan, oo. Yan, huwag mong iiwanan. Pag minahal mo yung isang tao, huwag mong iiwanan. Samahan mo hanggang huli. Intindihin mo siya. Oo, kasi wala namang iintindi doon eh. Pero paano pag dumating sa punto na hindi mo na kaya? Iwanan mo na. Yung pa rin yun, di ba? Yung pa rin yun. Pero, pumunta na tayo sa ating Whitney Spears. di ba? Oo. Ganun magaling si Kuya <laughs> Ayan na, Kuya Jobert. Bati din po sa Razon family at sa Atienza family at Bituin family. Salamat po. Arika, Rian at Yenza. Yan. At syempre, pa-shoutout naman po ako sa family Kasidal at Peralta. Inabang ko po, po kayo gabi-gabi. Sabi ni Annalyn kasi dahil lakos, oh. Ano ba? Ang ng mga apelido, ha? Ah? Pag-greet po sa Puruel family, Escobar family, Turikungan family, Pasqua, Karamen, at Glamoro family. Lagi po kami nanonood sa Sinimo, Ani Paruel. At siyempre, Paano sila makapagsanong sa atin, Christopher? I-like ang Facebook page ng Zinimo. Pagkatapos makakita sila ron ng post na katulad nito. At sa post na yun, i-comment nila kanilang mga katanungan at sasagutin namin katulad ng ginagawa namin dito. Alright, at syempre pwede nyo rin panoorin ang aming full episode sa YouTube channel ng Zinimo. Tandaan ninyo lahat ng tanong ninyo, kayang-kaya kong sigutin yun dahil... Sagot ka ni Kuya Jobber. Saya naman yun, di ba? Abot ka ng gayawan! bisitahin ang aming Facebook page at YouTube channel. Hi mga Dre! Subscribe to our YouTube channel and click the bell button for more updates.